السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحبتي في الله إن شاء الله تعالى tutaanza تفسير القرآن كما فني إعلان أولا أيها الأحبة تفسير القرآن من أعظم المواد نكتيكا katika masomo muhimu sana mwana adam kuwa nayo سيسمي كتعمق يعني أصول التفاسير ولا تحسين الكلام من المحسنات البديعية والبلاغ والمعنى لا لكن أقل الأحوال أقل الأحوال نواجب كتسيسي معرفة معنى الكلمات معرفة معنى الكلمات في فهم مقصود الآية fahamu maqsudul aya haya ndo mambo mawili aqallu shay ujue kwenye aya za Qur'an aqallul ahwal ni una uwajibu wa kujua mambo mawili kwenye Qur'an ya kwanza maarifat maani kalimat maana vile vile maana ya aya tafsiri yake yani kilma hiki maana yake ni hii ثانيا معرفة مقصود الآية هذه الآية سيق لمن لأي شيء لماذا مقصود الآية هي آية مقصودياك مضمونياك النيني حيا أقل شيء أجيب من مميلك وني آية نصومو هو كوبوا وكلنغانا نينا بوذيفيو اللصوم سمولولوت لنا التقميزنا قرآن نصنه ونصومه كوبوا ونيني لأنه وحي وسبب وحي من الله سبحانه وتعالى قرآن وحي نسنة وحي وإذا صوم للوت لنو شغلك يا قرآن نحديث جوين صوم مهم من صوم تكف كشغلك ناله نعم وجني تفسير القرآن حكم يك نين نين حكم يك صوم تفسير القرآن نين حكم يك صوم تفسير القرآن حكم يك fihi tafsil fihi tafsil kuna ilmu tafsir alwajib ilmu tafsir alwajib hii ni wajibu kwa kila muislamu kujifunza ilmu tafsir alwajib hasamehewi mtu yoyote kama hajui ilmu hii nayo ni ipi ni hii niliwaambia mwanzo kujua maana ya maneno na maksudi yake kujua aqal ahwal maana ya maneno na hii aya maksudi yake nini wa ila haiwezekani Allah khitaba kwa kuamrisha kukataza alafu sasa mimi sielewi naamrishwa nini nakataza nini hal yuqal hadha la yuqal idhan yajibu alayka wujuban fardhiyan ainiyan ni lazima kila muislamu asome tafsir kadri ya ile wajibu na kadri ya wajibu ni ipi maarifati maani alayat ala alaqal ujua tu maana aya ma yaliq almuslim aliletewa kitabu na Allah subhanahu wa ta'ala kisha yuwakipuza hakisomi wala tafiti tafsiri yake hadha taksir nini taksir wasatusal amama Allah na utaulizwa kabisa utakapokusimama mbele ya Allah akwambie nimekuletea Qur'ani ulisoma maana yake ulijifunza ukajua umeambiwa nini eh utamwambia nilikuwa sijui utaulizwa hawakukuwa walimu wa kufundisha ah utasema eh, nilikuwa sina time eh kwa hivyo kila mmoja akete ajue hii ni wajibu juu yake ilmu tafsir alwajib lazima kila muislamu awe nao wala hutasamehewa na ukikosa hii utapata madhambi nayo ni ipi معرفة معاني الآيات على الأقل أجوه هي آية معنى هكي النيني هي نلزيمة ولا أسمى هيك الثاني علم التفسير يا بيلي علم التفسير المستحب نقدر يا زيادة يا واجب المستحب نيفي ني علم التفسير يا واجب نزيادة وانجزي زيادة كما كجوه محسنات الكلام كجوه بلاغة كجوه معاني كجوه بديع طلب إنشاء Ijazu alquran hizi zote si za lazima hii ni ukitaka mwenyewe kupanda ziada sasa ilmu ya pili ni ilmu tafsir almustahab hii si wajib kwa kila mtu lakini yustahabu li talib alilm kujifunza wala ma yajib alayhi ma yajib alayhi واضح غير واضح وهيفو kama huna ilmu tafsiri almustahab basi yajib alayka usikose ilmu tafsir alwajib nayo ni ipi ni kadri ya kuelewa kwamba Allah ameniambia nini hapa kwa nini kukosa kujua hivyo ni madhambi kwa nini kwa sababu ukikosa kujua maana haya aya lengo la wewe kuletwa kitabu halitimii itatimia Allah amekuletea kitabu hujja alayk hujja lak eh hujjatan lak tastadhi'u bihi utatumia kile Qur'ani kujiongozea njia yako siratal mustaqim kile kitabu ambao kwamba ni dalil na murshid laki kiongozi na kuongoza njia wewe hujui madhumuni yake wala hujui maana yake utapotea upotei utapotea kwa wajhi ya kuonesha madhambi yake ni hivi ni kwamba kukosa kujua maana ya aya za Qur'ani yapoteza malengo ya wewe kuletewa kitabu moja hii ndio imefanya mtu akikosa kujua apate madhambi jambo la pili linaofanya mtu kukosa kujua maana Qur'an tapata madhambi jambo la pili linasababisha hivyo vipi ni kwamba kukosa kujua maana ya aya ni taksir kwenye al-iman bil katika nguzo za iman sita moja nini al-iman bil kutub nayo nini Qur'an na vile vitabu vingine vile vitabu vingine Zabur Injil utaamini ijmalan uziamini kijumla kama vitabu walitumisiwa mitume fulani ama Qur'an yataka uiamini jumlatan wa tafsila uiamini kwa ujumla na uiamini kwa undani tafsili hukumu hii sasa ile tafsili ya kujua maani ya Qur'an utajua vipi kama usome idhan itarudi itakuwa wajibu wa ilmu tafsira ama ni yaji ilmu tafsir usome kwa kadri ya kuelewa maana ya aya wa illa al-iman bil kutub kwako itapungua يضعف الإيمان بالكتب وإذا ضعف التوحيد بالإيمان بالكتب هذا إثم ولا أجر إثم ni upungufu wa iman bil kutub na mtu akiwa ni mpungufu wa iman katika nguzo katika nguzo za iman sita hii ni dalili kuonesha ni kosa kubwa si dogo kwa sababu kosa lake liko kwenye usulul iman wa ghairihi wajhi ya madhambi yake ukikosa kujua tafsir maana ya aya ni upungufu kwenye iman bil kutub ambao kwamba ni moja katika nguzo za iman sita lazima uamini kutub vipi utasema mimi kitabu changu Qur'ani na hukielewi maana yake ingilika gilini kwa hapa imekuja udharura na uwajibu wa sisi kusomeshana at-tafsir wazi ghairu wazi kwa hivyo kila mmoja achote kulingana na ndoo yake alionayo eh elewa kulingana almuhim aqallu shay uelewe aya imekwambia nini hadha almatlub na ukisema mimi sielewi siele kila kila nikisoma Qur'an eh utaelewa lini haya sawa tutakubalia saizi huele utaelewa lini wewe hupangi kuelewa panga utaanza kuelewa lini au sio hadha hadha almatlub laysa aibu kwamba mwanadamu hajui قد يعتريه جهل mwanadamu fiko na jahili lakini aib ni kuridhia ujinga ukaufuga ukakaa nao msitafuti elimu ah mimi sijui mimi sijui eh mata taala utajua lini na umri ni huu waisha waenda انتبهوا يا جماعه لا بد من تحمل المسؤوليه na uhisi kwamba haya ni masuala yangu hiki kitabu Allah ameniletea nikisome nikijue nikifahamu yeye anakuambia oh Qur'ani bwana hapana mchezo kufasiri Qur'ani ni ngumu sana ngumu sana wafikiri waweza kuelewa Qur'ani tu ni mtu yote anaelewa Qur'ani tu eh lugha za fikra za shetani na watia. kwa maana hichi kitabu kigumu wala haina kutafuta tafsiri yake na ukitaka kutafsiri eh wewe utakufuru wewe wajaribu kufasiri Qur'ani eh sasa ameletewa nani hiki kitabu kama mimi nitaka kujaribu kuelewa niambia nitakufuru basi faida gani kuletewa umeona hii fikra ambayo walikuwa nao jamaa wakiingiza watu wala hii haina maana wewe uingie kwenye Qur'an uzungumze kwa akili yako pia bila ilmu la siseme hivyo lakini hii maana yake ni kwamba mpaka ujifunze ndio uweze kuelewa Qur'an hadha huwa matlub wazi idhan yote haya yarji ila talab lilm yote haya yarji ila talab alilm wa min alulum ilmu tafsir Kwa hivyo ilmu tafsir ni katika ulum wajiba asas asliya kwa sababu yatimu bihi al-iman bil-kutub al-iman bil-kutub haitimii mpaka itimie kuelewa umeambiwa nini ndani ya kitabu chako ambao kwamba wewe wasema kitabu chako kwa hivyo ma yajuz lil-insan ambao kwamba yantasib ila al-Qur'an bal ba'dhum hafizu al-Qur'an kullahu lakini ma ya'rif shay' min al-ayat haji chochote kile kilichohifadhi hajui هذا عيب ya jamaa baada kwamba Allah amekuneemesha hafidha alquran walillahi alhamdu shamaliza kazi ya kwanza rudi piga goti soma umehifadhi nini umehifadhi nini waila kama nkupoyuka tu sayot ma yaflah ma yantafi bihi حامل القرآن كما هيلي معناه ما ينتفع به لذلك تجد الحفاظ عندنا والحفاظ عند السلف يختلف أحوالهم ukiambiwa hafidh zama za salaf utashangaa ukiangalia hadi yake na suluki yake na zama zetu kama huu hafidh alquran alama angalia utashangaa eh huwa amesoma qurani تتعجب ليش لأنه حمل كتابا لا يحمل معناها هجوة تم يحفظنين وهذا تقصير من الإيمان بالكتب فانتبهوا بارك الله هو نواجب wetu sisi sote sote sisi walimu tunaosomesha na wanafunzi tunaosikia يجب تعلم القرآن والصحابة كانوا يتعلمون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يعلمون التابعين كما ينبغي عشر آية عشر آية وكشككم تومي آية كومي هوا يندليتنا وكزفاذي وكزفهام وكزيلوا معناك وكزفاذي ألف بعد آية عمر رضي الله سلام تكتكوا كومي زنجين إذا ندفل حال السلف الصالح مع أنهم عرب وعرابوا وصير صهيلي lakini kanu yakrauna ilma alquran an inda nabii mbele ya mtume kisoma alquran tumeeleza ah kif sisi ambao si arabu atakatusome tusome kwa hivyo alwajib akbar alwajib akbar lazima tujipinde ndio maana tumekhasis hii mada hii somo alashan kwanza ni marhala ya tahbib kupendekeza hii ilmu mwanzo kwenu mtu aipende kwanza eh kisha ndo aanze kuitafuta au sio wala kama hutoisikia kabisa hata hutaipenda kwanza sisi tumesonesha hii ilmu tafsir muielewe na sitoingia ndani sana kiasi kiasi pole pole na ndio maana utakuta tumechegua qisaru suwar hizi sura ndogo wadhuha mpaka kumaliza chini mpaka qul a'udhu birabbin nas lesh kwa sababu kwanza ni sahali pili ukisikia ni sura fufu haitakuchokesha wewe utakuwa na hamu tatu ni sura ambazo kama tuzikariri kila leo tuzisoma sana nne ni sura ambazo kama zimehifadhiwa na wengi hata wasiosoma lakini wamezihifadhi au sio kwa hivyo iko haja ya kuzijua basi maana yake sura kama hizi tumeeleana kwa hivyo yambaghi alijtihad yataka tujipinde tufanye bidii na bidii kubwa ni ujiambie moyoni mimi nina masulia ya uwajibu fard nisome kama hujiambii hivyo qalla an tantafia kwa sababu ukijiamini ndani ya moyo mimi wajibu alayya talabu alilm ah basi sasa utakuwa una hirs ya kuweza kuhudhuria majalisul ilm na kuchukua yanayosomeshwa wa ila ukijiachilia faturid ukapanyongo ukaachana nayo ukaamua ya mimi bwana madamu najua kusoma si lazima kuelewa hii utakuwa wewe ni mpungufu kwenye kuamini vitabu na hiyo ni nguzo katika nguzo ya imani sita ambayo kama mtu hawe muislamu mpaka awe nayo kwa hiyo utakuwa ni mpungufu wa imani hiyo nguzo wazi kwa hivyo la budda min ma'rifat maani alquran ndio maana tukasomeshana somo kama hili hususan hichi ni kitabu chetu Qur'an na ndio kitabu tutakacho tutakachokiulizwa hal qara'taha hal ta'allamtaha eh umekifundisha Qur'an wewe au hukujifundisha hayo yote ni yanatufanya sisi tuhisi masuliya tayeb kwa hiyo hiyo ni mukaddima fupi kuhusu هي علم التفسير أو هي فن تفسير na insha Allahu taala tutakwenda pole pole pole pole kadri ya wakati na kadri ya mustawa zetu kadri ya mustawa zetu ndio maana pia nimechagua tafsiri ile fupi sahali mimi nitategemea tafsiri hii eh Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah nimependa kutegemea tafsiri hii kwa wajaza yake na suhula yake fupi na sahal na inakuelezea maksudul aya alafu kama kuna fawaid aqadiyya imaniya tarbawiyya sulukiya inataja adab akhlaq masala tauhid جميل جدا ها طيب ها kabla ya kuanza wacha niwasomee maneno mafupi nimeyapenda sana niwanukulie haya maneno usikilize wale wanaoelewa Qur'ani walikuwa wanahisi utamu kiasi gani alafu wewe qarin yani kisia baina hali salaf walikuwa vipi na Qur'an wakiitukula vipi alafu tuangalie sisi hali zetu sahihi angalia maneno mafupi mistari chache lakini mazuri sana ni nasiha kwetu sisi sote hapa tunaosoma ilmu alquran asema alhafiz Ibn aljawzi rahimahullah الشامي kwenye kitabu chake maarufu sifatu safwa sifat as-safwa asema ibn al-jawzi rahimahullah sikiliza maneno muhimu sana inni la aqra'u al-quran ibn al-jawzi asema mimi huwa nikisoma qur'an inni la aqra'u al-quran mimi huwa nikisoma quran fa anzuru fi ayatin fa anzuru fi ayatihi na katazama sasa zile aya zake hichi kitabu eh kanaangalia aya zake yani si kutazama kwa macho tu yani kuzipeleleza saba kutazama kwa akili kwa moyo akipeleleza aya zake asema fayaharu aqli akili yangu ikatoshea kabisa ikachanganyikiwa kwa uzuri wake akili yangu ikazama eh? kwa ule uzuri wa hizi aya za Qur'ani zilizopangwa na maana yake na balagha yake asema fayaharu aqli eh yani akili yangu ikafikwa na haira yani kutoshea yani kadangana kwa uzuri wake na ikashangazwa akili yangu kwa uzuri wake faajabu sasa akwambia baada ya kusoma Qur'ani alafu akianza kupeleleza ile akili yake ya, ya bembea yashangazwa yaogelea kwenye biharul ulum ambazo kama naona kwenye Qur'ani sasa ashangazwa amshikwa na mshangao akasema faajabu basi nashangaa min hufadhi alquran tabia eh? hii ni nukta muhimu sana ya tuhusu asema faajabu mimi sasa nashangazwa na nani min hufadhi alquran nashangazwa na watu waliohifadhi qurani yote kaifa yuhnihim naum vipi mtu amehafidhi Qur'an amehifadhi Qur'ani yote alafu usingizi ukamdhoofisha yani akalala akashindwa usiku kuipeleleza Qur'an kusimama kusoma na kupeleleza vipi leo mtu hafidhi likitabi la alafu analala mpaka fajr hana sehemu ya usiku kukaa kutadabbar Qur'an na mimi nashangaza sana kwa sababu mimi kitazama kidogo tu akili yangu ya bembea kwa uzuri kwa hivyo mimi nashangazwa sana ya mtu hafidhi al-Qur'an vipi usingizi wamdhuufisha na kusimama nayo na kuipeleleza ile Qur'an usiku wayasauhum na ikawatosha wao hao wenye mahfadhi wakatosheka na nini an bi shay'in min ad-dunya wakatosheka na Qur'an na kwenda kushughulika na dunia subhana asema mimi nashangazwa sana bil jawab yani mtu hafidh Qur'an kisha apate shughuli nyingine ya dunia kuiliko ile ile aliyohifadhi asema mambo mimi nashangaa sana ni mambo yamshangaza sana vipi atadhoofika na kulala sana alafu yasauhum an yashtaghilu bi shay'in min ad-dunya wakaanza kushughulishwa na Qur'an wakashughulika na kitu cha dunia mambo ya dunia yakamshughulisha na Qur'an wa hum yatluna kalama ar-rahman na hali hiyo wao wanaisoma Allah akbar eh umeona sasa tofauti kwa nini ya yaharu aqlu kwa nini yashangaa لأنه يعلم معنى القرآن ويفهم maanيه ameijua na ameielewa kwa hivyo ndo akatambua cheo chake lakini ukitoijua Qur'an maana yake usijue makasidi yake usifahamu madhumuni yake wala utaipa waweza kuwa umeibeba hapa tu shughuliki na habari huna ndo hali zetu zile eh wewe wallahi yahitaji ila mujahada yahitaji ila murajaat an-nafs eh mtu raja nafsi yake akae vizuri afikirie je nitafanyaje mimi nitafikia vipi kiwango kama cha hawa as-salafu salih ambao kwamba yataladhadhun bilquran طيب kwa hiyo wasema vipi mimi nashangazwa an yashtaghilu bi shay'in min ad-dunya washughulike na mambo ya duniani wa hum yatluna kalam ar-rahman na wao wanasoma Qur'an Ibn Jawzi huyo huyo ni yule anayesema mimi sina time ya kushughulika na wapuzi hakuwapoteza time yake kabisa lidhalika min akthar alulama tasnifan bal vitabu vyake ni vingi hata ulama sana katika wale maulama waliotunga hakuna zaidi yake yeye ni mmoja kathir mikutu asema mimi sipoteze wakati wangu kwa upuzi ima nasoma Qur'ani ama nasoma hadith na wakinikujia wapumbavu sufahau nas wakinikujia wakikaa karibu yangu mimi naandika hadith au Qur'an wakinikujia wakikaa ubavuni wangu wanizungumzisha sipate kusoma asema hiyo time mimi najua kuishughulisha hufunga kitabu nikatunda kalamu kahuchonga ndio zamani ni vijiti uchonge utoweze na wino wao husema mimi ile time itumia kuchonga zipande zangu za kuandikia Allah <laughs> ah nitatenda yeye wasifungukiwe namna hii ah la shaka Allah tawafikia kwa sababu hum muhafidhin ala awqati ni wenye kuhifadhi wakati mwisho wasema maneno malizi maneno yake ama la ufahimu ma yatlun ashangazwa istifa eh, taajjub ama eh asema nashangazwa kwani hawafahamu yale wanaoyasoma sisi kweli hatuyafahamu kweli bala sisi hatufahamu eh ama lau fahimu ma yatlun ama hao wanayosoma Qur'an lau watakuja kufahamu yale maneno wanaoyasoma wa arafu haqqahu na wakajua haki ya Qur'an kuitekeleza sawa sawa wataladhadhu bihi na wakasikia tamu na kuisoma ile Qur'ani wastahallu almunajata bihi na wakasikia uhalali yani wakafanya wakaona ni usawa wakaona utamu kuzungumza na Allah kupitia Qur'ani basi asema la dhahaba anhumun naum ingekuwa mambo manne hawa nayo la dhahaba anhumun naum usingizi ungewaruka ungewaruka kwa vipi ah faraha kwa kufurahi bima ruziqu kwa yale walioruzukiwa ndani ya Qur'ani yani ايش min alhifdhi walfahm ndio maana riziki yenyewe kusudia ah angalia maneno ah ama law fahimu ma yatlun wa arafu haqqah wa taladhdhu bih na wakasikia ladha na wakaona ni usawa wastahallu almunajat kila ukifanya munajat wanatumia Qur'an wakitaka kunongona na Allah wanasali wananong'ona na Allah wanasoma na Allah wanasoma mzungumza na Allah basi wangekuwa na mambo hayo la dhahaba anhum an-nawmu faraha usingizi ungewaruka kwa furaha kwa sababu una furaha sana mpaka usingizi usikii kulala eh. <laughs> wataka kuzungumza na Mola wako eh bima ruziqu yani min al-ladha ile tamu uhisi na ile kufahamu Qur'ani na kuielewa lakini kama wewe wasoma kitu ukielewi utachoka nacho utachoka ndio tabiatul bashar mi nikupe sabu wewe usome soma bwana mimi sielewi kitu bwana soma utachoka utakiasi hadha hu kwa hivyo qurani ukitaka kusikia tamu mpaka ujue maana yake na kujua maana ya qurani hakuna njia fupi ni kusoma tu khalas sir fi hadha wadhi ghair wadhi sai sasa tuanze sura yetu bismillah <clears throat> sura hii ya kwanza tutakayo kuanza ni suratu dhuha surat dhuha hizi zaitwa qisar almufassal almufassal ziko aina tatu kuna tiwal awsat na qisar المفصل ni ile hizbu ya mwisho ya Qur'an inaitwa hizbu al-mufassal masahaba walikiita hivyo min qaf hatta nakhtim ile kauli aus rahimahullah alipoulizwa hizbu ya masahaba akasema ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل من قاف حتى نختم مفصل لسورة قاف فك مشتريت مفصل هذه مفصل ذي كوينة كنا طوال المفصل نكتوك قاف وعندي مبكى مرسلات إذن طوال مفصل كيش كنا أوصاته kutokea mursalat mpaka dhuha kisha kuna qisaro ni kutoka wa wadhuha kumaliza wazi hizi ndio tartib alquran taqsim alquran والمقسم السلف kutoka mufassal sasa hizm al-mufassal ni ya mwisho siku ya saba akisoma hiyo eh siku saba akisoma qaf mpaka kumaliza hii hizbu ya mwisho inaitwa mufassal inaitwa mufassal kwa sababu ni sura zenye zikomo nyingi zikomo nyingi sisi aya kubwa kubwa eh na hizi sura ziko aina tatu kuna tiwal mufassal ni kuanzia hapo qaf ila almursalat alafu kuna awsatu ni kuanzia almursalat ila adhuha alafu kuna qisarun ni kuanzia adhuha ila akhiri sasa sisi tusoma qisar eh qisar almufassal na daraja ahli alilm bihadha ulama walikuwa wakifanya hivi wakichukua sura qisar mufassal hatta ulifa kutub au rasail fi hadha eh tafsir qisar mufassal كتب أهل العلم في هذا kuanzia wadhuha kushuka chini fi sharh sharh basit kwa hivyo hizi qisar ni muhimu pia kushughulika nazo kwa sababu ni sahal na ni sura fupi na tuzisoma sana ni vizuri kwanza kuzijua pia maana yake kuliko kwenda kwenye mutawalat eh kwanza tujue hizi ndogo ndogo <clears throat> hii sura adh-dhuha ni makia ni makia yani يعني سورة sura katika sura zilishuka makkah اسمع الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فكهفه كwanza الله سبحانه وتعالى أميان زهي سورة وقسم وقسم كياف أميان زهي سورة وكياف وقسم الله سبحانه وتعالى هو آفا نشوشوش كتيكا في أمبيباك الله سبحانه وتعالى هو آفا نشوشوش كتيكا في viumbe vake na yeye kufanya hivyo ni jaiz wazi ni sawa wala hakuna maafa yoyote wala ubaya wote lakini mwanaadam haruhusiwi kuapa na kitu chochote au jina lolote isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala wewe huruhusiwi kuapa mpaka kwa Allah lakini yeye aweza kuapa na chochote na wakati aweza kuapa na hayawani kitaka aweza kuwapa na jua aweza kuwapa na mwezi kwa chochote aweza kuwapa na malaika zake wazi kwa nini kwa nini kwa sababu ni katika maani alqasam ta'zim almuqsam bih ulama sema eh katika maani alqasam maana yake hapo ni kwamba wamuadhimisha ule unayemtaja ndio usadikiki we mkweli unaposema wallah au billah wewe wamtukuza yule unayemtaja kwa ule anayekusikiliza kwamba niamini bwana wallah ta'zim Allah subhanahu wa wazi umeelewa sasa kwa nini mwanadamu hafai kuapa isipokuwa kwa Allah kwa sababu hakuna mkubwa kumliko hakuna mkubwa na mtukufu kumliko Allah na siku zote kwenye kiapo utajua yule mtukufu kwa kuna mtukufu zaidi Allah hakuna ila wewe hakuna maneno ni uwape kwa Allah peke yake lakini nani mtukufu zaidi yake hata yeye Allah aape kwa jina lake ilipokuwa hakuna ndio mwenyewe huapa kwa atakacho akaapa kwa jua mara kwa mwezi mara kwa wakati mara kwa usiku mara kwa mchana wa hakadha wazi غير واضح وهي ndio السر في هذا لأن القسم هو تعظيم المقسم به kiapo huwa ni kumtukuza yule anayeapiwa na hakuna mtukufu zaidi ya Allah ndio Mtume صلى الله عليه وسلم akatuambia kama fi sahih لا تقسموا بآبائكم ولا أمهاتكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله من حلف بالله فقد ashrak au كفر واضح kwa hivyo yote haya ni makemeo kwa wale wanaapa zamani za Waarabu ilikuwa iko hitabia mtu kuapa kwa mtu au kuwapa kwa jina la kitu ikakatazwa eh watu wakiapa kwa wazazi wao sasa Allah ameanza hii sura kuapa na wakati wa adhuha wakati wa adhuha akasema wal-layli idha saja hii ni qasam Allah ameapa na ameapa kwa wakati wa dhuha na liloapiwa atalitaja mbele liloapiwa atalitaja mbele na utalitambua vipi جواب القسم تيتم vipi نين sasa جواب القسم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترى فين جواب القسم جواب يا أبو القاسم لأنه مقترن بلام بلام اقترن باللام واضح مسبوق باللام نكون آية أو هي سورة نيني تكون نيني ولا الآخرة ولا الآخرة خير آه، ولا الآخرة خير لك من الأولى واضح ولا سوف إلى غير ذلك هي فيها ينجي يعطي فيها لكن لو فيها كنز هيل ولا الآخرة واضح طيب والضحى ضحى وكات نضحى وكات جاني الضحى الضحى قبل هابو nimeghaflika sijui nirudi ama niendelee nimesahau kutaja sababu nuzul ya hii sura sababu nuzul hii sura ni muhimu eh tujue sababu ya kuteremka hii sura sababu nuzul hii sura imekuja fi sahihain Bukhari na Muslim min hadith Jundub ibn Sufyan Jundub ibn Sufyan radiyallahu anhu qala hu bana Jundubul Khair radhiallahu anhu asema ishtaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa mgonjwa alikuwa mgonjwa mtume sallallahu alaihi wasallam falam yaqum lailataini au thalatha asiinuke siku mbili tatu maradhi akambwaga hakuwa mwenye kutoka akajifungia ndani mgonjwa kitandani siku mbili akafungika au tatu hakuweza kutoka kwa sababu maridhi ni mgonjwa fajaat imraa akamwijia sasa mwanamke nyumbani kwake yani kafiri mwanamke kimshirika wa hiya naye nani akamtaja ummu jamil ni ummu jamil zawjatu abi lahab mke wa ammi yake akamwijia nyumbani mtu sala mgonjwa akisandani hatoki kuja kumteza shere na kumshambulia akaja ummu jamil ambaye ni mke wa ammi yake abi lahab faqala takamwambia ya Muhammad ewe Muhammad inni la arju mimi nataraji an yakuna shaytanuka qad tarakaka mimi na <laughs> mimi natarajia sahihi ninavyodhania ninavyoona ni kwamba ule shetani wako anayekujia amekuacha amekuacha hakujii tena lam arahu qarrabaka simuoni kukukurubisha kuwa karibu na wewe mundu lailatain au thalatha tangu siku mbili sasa tatu hakuijii tena na wahi umeona wewe ukidai una Mungu kwetea wahi na Mola kwetea wahi hala sasa shetani lako akwetea tena wahi weisha ushatupwa ashakutupa pa hakuletei tena wahi siku mbili saa tatu zimefika zimepita hatujasikia aya yoyote idhan kwisha na wewe ukijifanya wewe ni karibu naye kwa hivyo ashakutupa sasa ashakuweka mbali فأنزل الله عز وجل يوضحا دو الله أكترمش وضحا نو شهيدي كوكو آية ما ودعك ربك وما قال أجيب واو كما مولا وكو هاكو كتوب ولا هاكو كتوكية يكون هذا واضح وهنا سبب النزول يكشوك هي سورة سبب النزول يكشوك هي سورة حديث الصحيحين معنى والضحى الضحى ني eh? wakati gani? الضحى هو أول النهار هو أول النهار حين تشرق الشمس وترتفع ni wakati ule jua linapochomoza na linapopanda huitwa waqtu dhuha kuanzia hapo shuruq ash-shams ila irtifaa idha irtafa'a ash-shams sara dhuha yaanzia dhuha ila ma qabla az-zawal qabla zawal ash-shams واضح وقت الضحى هو ni upi awwalu nahar ni mwanzo wa mchana na mchana waanzia wapi jua likipanda likitoka shuruqu shams jua kutoka mpaka lipande juu mpaka kabla azwal kabla dhuhur duha imeisha wazi طيب na wakati dhuha Allah subhanahu wa ta'ala akiapa na lolote au chochote huwa kuna hikma yake munasiba yani hapa hakuwapa na al-layl wala nahar qala dhuha yani hikma fi munasaba adh ni waqtun adhim ni neema waktu dhuha ni neema ala al ni wakati ambao kwamba ni neema sana kwa waja mwanzo kwa sababu ni wakati watu wanaanza kutaharaka kwenye shughuli zao imma ibada au kutafuta maashi au sio thania wakati wa dhuha ni wakati giza hakuna lishatoka ni mwangaza tu ni mwangaza tu sasa kana kwamba wao waliposema ma waddaaka rabbuka wa qala uko kwenye giza kwamba amekutupa hujielewe ende wapi sasa Allah ameapa kwa dhuha kunasib hi hal kwamba hakuna cha giza ni mwangaza uona kule kiangazi ndio akatumia wakati wa dhuha kujibu ile tuhma walotuhumu wale na wakati dhuha ni wakati pia una fadhila usali rak'atayn lidhalika shau annabi sallallahu alayhi wasallam katika ile hadithi ya sadaqa kullu sulam adam mwisho semani wa yak au takfi an hadha kullaha rak'atay adh-dhuha au rak'ata adh-dhuha takfi rak'ata adh-dhuha raka mbili za dhuha za dhuha au kisali yatosha kutoa sadaqa mwili wote hada fadhila adhim min Allah na ndo sirru utakuta Musa alayhi salam alipoambiwa eh ategue mauidi aweke maw'id bainahu wa baina Firaun achague maw'id baina yake wa baina Firaun eh la nukhlifu nahnu wala anta makanan suwa eh Musa alayhi salam alichagua wakati gani qala maw'idukum yawm az-zina kwanza wa an yuhshara nasu dhuha watu waletwe hapa waangalie batili yenu wakati wa dhuha mkileta uganga wenu ni uangushe kwa sababu wakati wa dhuha kiangazi hakuna giza ile hujja itakuwa wazi ndio Musa alayhi salam pia alichagua wakati wa duha akawaambia mauidukum yaumuz zina yaum yaumuz zina tutakutana na nyinyi siku ya Eid ilikuwa ni Eid zao waqila kanat an-nairuz ilikuwa ni Eid an-nairuz waqila ghayru dhalik wengine kama Said ibn Jubair asema ilikuwa ni yaum ashura ilikuwa ni ashura hiyo siku waliogana na wao mauid eh kwa ikhtalafa tafsiru salaf fi hadha al-yawm al-muhim ilikuwa siku ya Eid Musa alayhi salam akachagua siku ya Eid kwanza kwa nini kwa sababu ndio utapata watu wengi kwa hiyo yomu العيد watu wengi hutoka kisha akachagua wakati wa muha wakati ambao hauna giza Allah eh ma laha min hikma ya laha min hikma hikma kubwa alikuwa nayo alichagua siku ya Eid ndio watu wote watatoka pili akachagua wakati wa muha kwa sababu ndo an-nur sati' fi wakati duha umeenea kwa hiyo sura ya wadhuha ni wakati muhimu kwa hiyo Allah kuwapa na wadhuha la shaka kuna hikma na kuna ubora kwa hivyo hiyo ndo maana adhuha ni wakati ambao kwamba ni awalu nahar ambao kwamba an-nuru sati' nuru shamsi imeenea na kila kitu kiko wazi wal-layli idha saja wal-layli idha saja na usiku na usiku ukiwagiza kifinika mchana na ukawagiza saja ay maana yake sakana wa adlama yani sakana al-khalq viumbe usiku utulia kila mtu akaingia kitundoni kwake kalala wa amla na huwa giza wa amla na huwa giza kwa hivyo saja yani sakana ni kitu kutulia taqulu al-arab taqulu al-arab arabu sema hivi saja al-bahru saja al-bahru idha sakanat amwajuhu wa arabu sema saja al-bahr idha sakanat amwaju ikitulia ikiwa haina mawimbi bahari ikiwa mkeka eh si usema kimbuya au mkeka eh huitwa hiyo ndio inaitwa maana saja eh tusema leo albahr saji yani tulia haina amwaja haina mawimbi wazi طيب kwa hiyo ndio maana sasa Allah asema wal-layl idha saja na usiku unapotulia ukafinika watu kwa giza hii pia ni kiapo cha pili <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala ameapa kwenye hii sura aya tatu ma wadda'aka rabbuka wama qala sasa hapa ndo kuna jawabu kumjibu yule mwanamke alimtuhumu mtume swalla sallam kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemgura eh na akatumia lugha ya utovu wa adabu wa hali ya juu akamwambia shaytana subhanallah shafu al-kufr ikimfinika mtu wa hali gani wao wajua kama mtume alayhi salatu wasalam yad'uuhum ila Allah amwambia shaytani lako subhanallah angalia ukafiri unavomkosesha mtu heshima na adab na dhalal na kwa kwamba hakuna maasi zaidi ya kufuru كيف يصف الله بهذا بهذه sifa la shaka ni dhulmatul kufur ukafiri wa hali ya juu alikuwa nao ya, na pia kumdharau kumchokora mtu na kasiriki maana mola wake aitwa shetani tutakasirika ili akasirike achochee lakini nabii alayhi salatu wasalam sabir akayasubiria haya yote limaslahati ad-da'wa limaslahati ad-da'wa na ni kufuru ya hali ya juu lakini alivumilia hapa kwa sababu yeye ameanza da'wa yake tena atakataka watu طيب lidhalika ikabidi asubiri asubiri haya maziti Allah amwambia ma wadda'aka rabbuka wama qala hakukuaga hakukuata Mola wako wama qala wala hajakutukia kwa hiyo wao walikwambia habari hiyo ni mrongo sijakutupa bado uko karibu yangu na sijakutukia bado ni mpenzi wangu nakupenda bado nakupenda kipenzi changu wazi ina maana yake qala ibn abbas asema abdullah ibn abbas قال ايش معنى قال ما ودعك ربك وما قال معناه كنين اي ما تركك ما ودعك يعني ما تركك حاجه كتوبا الله وما قال اي وما ابغضك نا حاجه كشكيا حاجه كتوبا ولا حاجه كشكيا ده يبقى يبقى هفا الشيخ السعدي رحمه الله اسما اي ما تركك منذ اعتنى بك اسما كوني تفسير الشيخ السعدي Allah hajakuata tangu alipokushughulikia yani yuko na wewe wala ahmalaka mundu rabbaka waraaka wala hajakupuza tangu akulelee na kuchunge maana amlelewa na Allah subhanahu wa ta'ala maana wazazi wake kwa wako wazazi kwa wako akainukia chini ya riaya ya Allah ya hali ya juu <clears throat> bal lam yazal yurabbika akmala tarbia hakomi Allah anaendelea kukulea kwa tarbia mzuri hiyo ndo maana ya ma rabbuka wama qala wa hivyo mtume alayhi salatu wasalam apatiwa taslia pumbao atulizwa apatiwa kipumbazo taslia ili atulie hao wanakuambia kwamba mimi nimekuacha warongo niko na wewe bado sija kuacha na wewe ni kipenzi changu angalia uslub hapa Qur'an angalia lugha ametumia Allah amwambia ma wadaaka eh angalia utamu wa Qur'an sasa wana yale maneno bil jawz sasa yalinganisha ngoja nikuelezea alafu uangalie ni kweli yule anayefahamu Qur'an na asofahamu sadha la shaka qiraa chao tofauti angalia siri ya kusema ma wadaaka nini hakusema ma tarakak mbona kumwambia ma tarakak alimwambia ma wadaaka limadha kwa sababu ulama wasema hivi lianna taudii kwa sababu kumwata mtu kwa kumwaga maana taudii ni kuaga sasa ukimwacha mtu ule anayekuaga si pia atakuacha ende zake sasa kumwata mtu kwa kumwaga ni tofauti kuliko kumwata bila ya kumwaga hiyo pia twadiriki sisi sasa hivi mtu aondoke hapa si tuage na mtu asimame jamani nawaaga na tofauti tofauti wote wametuacha hakutuacha lakini yupi aliyotuacha vizuri ni ule aliyotuaga au sio ndo Allah akasema ma waddaaka rabbuk hizo siku mbili kuwata nilikuwa nakuaga tu narudi anayekuaga yuenda mahali si warudi eh anayeaga ni mtu urudi lakini mtu amekuja mara moja yuenda zake hanuii kurudi huwa haagi hutoka kwa sababu gani si mahali pake pale sasa ndo ulama wasema li anna kwa sababu kilma cha kutumia wadaa inma yakunu lilhabib mpenzi mtumilia mpenzi wake hivyo wewe na mkeo wampenda sana wataka kusafiri kwenda safari utafanya utatoka tu nyumbani na ukitoka tu haisi atakwambia wewe hunipende mume wangu kwa hiyo roho lakini unapomwaga ukamwambia haya mke wangu kadhaa naondoka kwa siku kadhaa ah kwa sababu wapenzi huachana hivyo sasa Allah alipokuacha hizo siku mbili alikuacha hivyo hakukukimbia alikuwa amekuaga kidogo wawe ghairu ndo siri ya kutumika kilima cha wada'aka na hii ni balaghat alquran <clears throat> vile vile sababu ya pili ni kwamba almuwaddi' yule mwenye kuaga yarju an yaud huwa anatarajia kurudi ndio bana mimi nakuaga kwa muda kadhaa lakini nitarudi au sio kwa yule anayeaga mara nyingi wahurudi wawe wa wawe utakuta yuaga nenda safari narudi kwa hivyo Kwa hivyo at-taudi' ni al-muwaddi' yarju an yaud, huwa anatarajia kurudi. Wazi? Fat-taudi' ni nini maana yake? Itakuwa nini maana taudi? Ni tarkun ala ahsani wajh. Hiyo ndio maana taudi'. Kwa hivyo ma wadda'aka yani ma ma ahmalak lakini tarakaka ala ahsani wajh. Hizo siku mbili aliyokuacha Allah amekuacha kwa kukuaga, hakukutupa. Imeeleweka? Hiyo ndio hikma kutumia ma wadda'aka rabbuk wama qala wama qala hapa pia kuna siri nyingine wama qala wala hajakuchukia hajakupuza na kukuchukia kabisa bali yeye bado wewe akupenda na wewe ampenda wazi na wala mtu kumwaga mtu akaondoka haina maana hampendi waweza kumwaga mtu naondoka narudi na bado wampenda au sio naweza kuwa ni rafiki ya mtu uko nawe karibu na humpendi kweli roma kwa hivyo hakuna talazum beina kwamba allah akiwa, aki amekuacha ndo hako na wewe siku zote yuko na wewe na siku moja mbili ikiwa hakuletei wahi haina maana ndo ashakutupa kwa nini kwa sababu taudhii mimi naweza kumwaga huyu eh, naweza ku, kuwa rafiki kumlazimu mtu rafiki yangu mathamina simpendi au sio tu unamfanyia tu mujamala au mudarat utokea hayatokee na yuko karibu farubba qaribin abad anka na ule aliye mbali aliyokuaga akaondoka aiza kwa min aqrabi nnasi ilaik na hata ukao yuko kule mbali mko pamoja kwa nyoyo ndo mmoja mshairi asema inna inna ala albiadi watafarruqi sanaltaqi bidhikri illa lam naltaqi tutakumbukana tutachukicha jana tutakuwa kama tuko pamoja na yuko wadaka yuko mbali kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akiwa kila siku mtumania wahi au hamtumani almuhim yuko na yeye na na hata kama hamletei ni mtu amemfanyia taudhiya la taudhiya ni mpenzi umfanyie mpenzi wake kwa hivyo usishtuki kwa hivyo wama qala wama yani hakukupuza wala hajakuchukia hiyo si alama kwamba mathalan Allah siku mbili kukuletea wahi haina maana ashakuchukia maqala haja kuchukia saa ingine mtu huepukana na mpenzi wake kidogo au sio bali huzidi tena mapenzi akirudi wadhi saib ametumia kilma cha qala hakusema abghadak limadha kwa sababu qala kwa sababu qala la anasema nakusudia hivi angalia kilma ma wadaaka inkuja vipi kwa kafi ya khitab ma wadaaka wewe eh haja kuacha lakini hakusema wama qalaka hakusema wama qalaka kwa sababu taudii ni kilma kizuri cha kuagana wapenzi lakini qala kilma hichi ni kilma hubeba bughd ni kuacha kwa kuchukia eh kwa hivyo baada kilma shakala kimebeba shuki Allah hakutumia adabu hiyo kumkhatibu mtume nacho kwa sababu kimlekezea nayo haiendi na maqamu nubuwa janaba nubuwa kumkirimu mtume wake alayhi salatu ndo akumwambia wa maqalaka akamwambia wa maqala kwa sababu kilma shakala kina maana ya bugh ni kuacha kwa kuchukia ndio hakupenda Allah kumlekezea mtume sallallahu alayhi wasallam ni kipenzi chake kilma hiki wazi hivyo siri yake ni kwamba wadaaka imekuja kwa kafu ya khitab hakusema qalaka amesema qala kuchunga hurma ya mtume na cheo cha mtume na adabu ya Allah alikuwa nao subhanahu wa ta'ala kwenye mazungumzo yake na mtume wake alayhi salam wassalam wazi طيب sasa twende yale yaliyowapiwa ولا الآخرة لا نعم ولا الآخرة خير لك من الأولى bado hii ni qasam naam bado hii ni qasam tena Allah subhanahu wa ta'ala aendelea hapa kuwapa tena eh hii wala saufa ndio jawabu eh hii wala saufa ndio jawabu naam wala al-akhirah khairul lak min al-ula wala al-akhirah khairul lak min al-ula Allah subhanahu wa ta'ala amwambia sasa mtume sallallahu alayhi wasallam pia kumtuliza haya ya duniani unawaambia wewe umeyakosa usishtuke nayo ah, ah. haya hali utazipitia lakini bora kwako na uzuri kwako ni yale yanayokuja mbele aliyokuwekea Allah subhanahu wa ta'ala mbele nao ni yapi ni yale ya akhira ni yale ya akhira ndio akamwambia wala al-akhira na akhira kwako wewe eh khairul laka min al-ula ni bora kwako kuliko ya haya nayo eh ya hao waliokuwa nayo sikiliza maana yake asema Sheikh Saadi rahimahullah ay kullu halatin mutaakhira min ahwalik kila hali zikiwa ni hali za mwisho kwako mwisho mwisho wako fa innaha laha alfadl hizo hali za mwisho umri wako ndio hali bora na fadla ala alhali sabiqa kuliko zilotangulia kwa sababu kila wakati ukenda kila ukinusurika kila uislamu ukikua kila ukiona khairi na mbele huko mbele ukifa kwenye barzakh ni khairi tupu kwako wewe falam yazal sallallahu alayhi wasallam yas'adu fi darajati almaali hakomi mtume alayhi salatu wasallam kupanda daraja za ukubwa wayumakkinu Allah lahu na kila wakati ukienda Allah yompatia tamkini kwenye ardhi eh wayansuruhu ala a'da'i na namnusuru kwa maadui zake usimdhuru hii yote ni hizo katika khairi zinaokuja mbeleni eh, mwanzo mwanzo alikuwa anaanza Uislamu ilikuwa shida teswa lakini sasa mbele khairi zimeanzia kuja kuanzia mwisho mwisho wa umri na huko kesho akhira ambao kwamba ni barza kwa hivyo akhira hapa ni mustakbal wake akhira hapa ni mustakbal kuanzia baada ya hapo mpaka kufa mpaka kuendelea mbele zote hiyo ni akhira yani fil mustakbal wazi kwa hivyo mtume alayhi salatu wasalam fi ahwalihi hatta mat alikuwa ni khairi wa baada al maut pia alikuwa ni khairi وصل إليها الأولون والآخرين الفك درجة يا ولي الأولون والآخرين من الفضائل نعم أبو كامب الله ميوان دليا كيف هاي ديو مامبو يانو تكيكانا ولا الآخرة خير لك من الأولى أخيرة إيه أخيرة في ذي لذيلة نبورة كواكو كوليكو يعني أخيرة هابنين مستقبل أخيرة هابنين مستقبل كون ذي ساهيو حالياكو يمبليني utakao kuishi utaishi kwenye ubora na mpaka kufa baada ya kufa pia kuna mustakbal akhir hapa yamaanisha kuanzia mustakbal wake kuanzia pale alipo hai wazi sio tu baada ya kufa peke yake kwa sababu hata baada kabla ya kufa mtume alikuwa kwenye khair khair ya iman na taqwa na halawatul iman wa hadha khair fiha eh kwa hivyo mustaqbal akhir hapa ni mustakbal kuanzia alipokuwa hai mpaka baada ya kufa ataishi kwenye khairi na kwenye neema za Allah subhanahu wa ta'ala kisha Allah subhanahu wa ta'ala Sasa amwambia wala saufa yutika rabbuka fatarla wala saufa yutika rabbuka fatarla Allah akbar eh angalia uslubu ibara aliyotumia eh maneno aliyotumia Allah hapa yanasib sana hii hali angalia Sheikh ya Yasemanini rahimahullah kwenye tafsiri yake wala saufa yutika rabbuka fatarla asema maana yake hadha amrun hili ni jambo la yumkinu at-ta'biru an siwezi kulielezea halielezeki illa bihadhihi al-ibara al-jami'a al shamia illa kwa ibara kama hii yani atakupa Mola wako mpaka uridhie kwa uzuri na ukubwa na wingi wa hayo mambo hata hakuyataja aliammim atakwenda kukupa Allah mpaka uridhie yani hapo mbeleni kuanzia kwenye uhai wako taban mpaka kufa kwako huko mbele akhira yote Allah atakupa yenye kukuridhisha wala sio yenye kukuudhi wala sio yenye kukuudhi wala kukuchukiza طيب ni mambo gani hayo mtume sallallahu alaihi wasallam atakayokupewa mpaka kuridhia ah ni mambo gani hayo Allah atakayekumpa mtume mpaka aridhie sisi tutafahamu mbio ni pasi wengi wetu fahamu Allah atampa duniani sio ukiambia duniani utapewa nani afikiria kupewa mengine zaidi ya mali <laughs> kila mmoja huwaza ni hayo sio lakini si hayo si hayo na lau Allah atampa mtume dunia hata akampa yote hangeridhia hangeridhia mtume kwa nini kwa sababu sihamu yake wewe utaridhia utakapokupoa kitu unachokitamani au sio lakini wewe hutamani kitu upewe hata ukanijazia vipi siridhii kwa hivyo lau Allah kama mtu anaofahamu hapa kupewa anayefahamu kwamba nikupewa neema za dunia ha na lau ungekuwa ni fahamu hiyo Allah atampa dunia mtume angempa yote na hangeridhia kwa nini wala tena hangeridhia yeye wala hangewaridhia umma zake kwa sababu yeye mwenyewe ashaelezea kwamba dunia si chochote mara kadhaa dunia la shay kwa hivyo wala saufa yutika hapa haimaanishi dunia si kupewa dunia ni kupewa mengine sasa ni yapi hao ya kupewa mtume mpaka aridhie si mali sikiliza mtume alayhi salatu wasalam asema ulama hivi inma yarda ma yakunu abdan lillah eh? hapa ndo ridhia allah atakapokumpa imani sawa sawa na na na kumpa maqamu ya ubudia na neema hiko ndicho kipewa hakuna zaidi yake na hayo ndio yanaokusudiwa bidalil hakuna mtu hata mmoja aweza kusema mtume ameisha pa duniani bila ya kuridhia kwamba hakuridhishwa aliridhishwa kuridhishwa aliridhishwa na yeye akaridhia alikuwa na mali alikuwa na ardhi ngapi na nyumba ngapi ghorofa ngapi ah kwa hivyo ina maana ridha si lazima pata naweza kuwa wewe ni mardhi inda Allah na una chochote kwenye dunia wawe ghairu wawe kwa hivyo isieleweke kwamba nikupewa kinachopewa ni kitu tu ah <laughs> kukuwa kule kuwa ni mja wa Allah wamsujudia Allah na wamfanyia tauhid Allah hakuna pato kama hilo lidhalika tajid kwenye hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu dunia alipoisifu dunia mathali wa mathali dunia inama kamathali rakibin aqala tahta shajarin thumma taraka ni kama mtu mmoja kwenda safari akasikia kailula akashuka chini ya mti akalala akaondoka ndio dunia si chochote ndio akasema ju'ilat qurratu aini fi salah mbona kusema fil mal mimi nimejaliwa raha yangu starehe yangu kwenye swala kila nikitaka kustarehe na kuswali Allah baraka na akimaliza kuswali akisema nini Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik hataji mali hataji mali Allahumma inni ala dhikri na zikija munasabatul khair kuomba utamuona huomba khairi za akhir kwa hiyo lailatul qadr natambia tuamini Allahumma innaka afuwun tuhibbul afu afwan a'zamu waqti lidua hataji mali kwa hivyo ina maana aliridhishwa kwa hayo mengine si haya wawe ghairu wawe kwa hivyo ina maana mtu anaweza kuishi fakir mu'dim ma annahu mardi 'inda Allah wa bil'aks الله السلامة والعافية kwa hivyo i'ta hapa sipato i'ta nini ni khairi ya akhira adhini alafu nieleze masala moja adhini نعم قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى na atakupa Allah subhanahu wa ta'ala katika vipaji mpaka mpaka uridhie uridhike mwenyewe hii aya kuna mabwana wameona wameokota ambari kuhusu hii aya na hupiga ma usah hupiga mayo akitangaza aqiratahum wasema kwamba oh hii aya yatuhusu sisi watu watukufu zizazi vitukufu shurafau unnas wasema wao hawatokwendwa kuchomwa kabisa wala moto hawawezi kuingia wao motoni hii ni itikadi ya mashia baadhi ya mashia na sufia kivipi kwa sababu Allah amemwambia mtume atampa mpaka aridhie na mtume alayhi salatu wassalam haridhii sisi jamaa zake kuchomwa hawezi kuridhia hilo vipi mtume leo atakuja kuniata mimi nichomeke na yeye babu yangu na mimi na uzazi na yeye kabisa wallahi haya mimi shamsikia kabisa mtu mmoja akisema kabisa kabisa nimemsikia kwa shikio langu sikuambiwa na mtu kabisa nafikiri atakubali yeye sisi tuchomwe tumi na saidna ali watakuja kututoa bwana allah almustaan dalili nini hii aya Allah amwambia atampa paka aridhie na yeye haridhii jamaa zake kuchomwa nani ataridhia jamaa zake wachomwe kwa hivyo tumeze kuvuya tuponde raha kimaliza starehe na raha za akhera hii ni ufahamu mbaya jahl na hawa jawabu yake mimi sitakujibu mimi ha na kunukulia jawabu ya Ibn al-Qayyim rahimahullah kuwajibu hawa masufaha asikilize Ibn al-Qayyim rahimahullah kwenye ad-da'u wad-dawa al-jawab al-kafi eh? asema kuwajibu hawa watu hivi wa hadha min aqbah jahl kusema maneno haya na kuitakidi itikadi hii min aqbahi jahl ni ujinga mbovu hakuna zaidi yake kunena kwamba yeye madamu ana damu ya mtume hatochomwa na wala saufa yutika rabbuka fatardhar haridhi haridhii minchome kwa hivyo minshavuya kwenye hii aya asema ibn al-qayyim huu ni ujinga mbovu wa hali ya juu sijaona kama huo aqbah eh fi'l tafdhil wa abyan al-kadhib wa abyan al-kadhib na ni urongo ulio wazi hali ya juu yani kila mwenye akili atayapinga isipokuwa mwandakisha kama yeye huyo mwandakisha amwambie mwandakisha mwenzake ambaye hatoe na wakaitakidi wote wazimwa anaki sasa sikiliza Abdul Qayyim yajibu asema fa innahu يرضى بما يرضي ربه عز وجل يا متومي صلى الله عليه وسلم يورذي يا نوم نمرذش الله يا لالو يرذي الله ما هي لازم امتوم يا تيرذي او سيف سيني عبد لله انا حبيب الله كما يقول من ذاك تكو يرذي انا يرذي طيب فايو رب القيم قسم فانه يا متومي صلى الله عليه وسلم يرضى بما يرضي ربه عز وجل اترذي يا لنمرذش الله والله تعالى na Allah subhanahu wa ta'ala yurdhihi ni mwenye kumridhisha mtume wake tadhiba dhalama kuadhibiwa wale wadhalimu kitendo cha Allah kuwaadhibu wale madhalimu Allah atamridhisha mtume wake akiridhia hicho kitu kwa sababu yeye mwenyewe Allah akiridhia sasa madamu Allah iwaridhia madhalimu kuchomwa lazima mtume ataridhia na ikibahatika kwenye jamaa zake damu yake mmoja dhalimu mtume ataridhia haridhi haiwezekani Allah aridhie kumchoma dhalimu katika jamaa zake kisha mtume asiridhie. Sasa atashindana na Mola wake? Ni ujuha si ujuha? Sasa ndo akasema Ibn Qayyim allah Ta'ala yurdhihi atakwenda kumridhisha mtume wake ta'dhiba dhalama ile adhabu yeye kuadhibu wale wa wadhalimu walfasqa na kuadhibu wale mafasiq walkhawana na kuadhibu wale wenye khiana walmusirrina ala alkaba'ir na wale wenye kufululiza na madhambi makubwa bila tauba hawataki kutubia hawa wote wakichomwa Allah ni mwenye kumridhisha mtume aliridhia hilo na asiwashufaie sababu yeye mwenyewe Allah shariridhia na analoridhia Allah na mtume ameliridhia kisha mwisho asema Ibn Qayyim fahasha fahasha rasuluhu hasha yani jambo hilo ha haiwezekani mtume wake ألا يرضى asiridhie mimma yardha bihi rabbuh yanaoridhisha Mola wake tabaraka wa taala yamkinika hilo mtume yani mambo ambayo kwamba Allah yamridhisha ati mtume simridhishe la yanamridhisha Allah yamridhisha mtume kwa hivyo wala sawfa yutika rabbuka fatarda haiko huko Allah huingiza kwa nguvu hujiingia kwa nguvu na haiko Allah mtume صلى الله عليه haridhii wahalifu ataridhia kweli wahalifu wa kichomo maana Allah aliridhia hilo wakachomwa kwa hivyo lazima naye pia ataliridhia awe jamaa yake si jamaa yake wazi ghairu wazi na haya mtume sallallahu alayhi wasallam aliyaweka wazi akasema fi sahih al-bukhari man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu Allah maneno mawili safi tamu kabisa man batta bihi amaluhu atakaye kuwekwa nyuma na amali yake amali zake zikamweka nyuma yani hana ibada yule raha lam yusri' bihi nasabu nasaba yake haitompeleka mbele kwamba ah ndio nilikuwa sake mimi bwana nasaba yake bwana mimi nina damu yake kwa hiyo utangulizwa mbele kwa udamu hayo hakuna umestahiki kuchoma utachomwa na mtume ataridhia na ni katika wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda akhira mtume ataridhia kuchoma wahalifu kwa sababu ni mimma a'tahu Allah aridhie wazi ghairu wazi kwa hivyo kuipotosha aya kwenda kwenye maana hiyo sivyo طيب takoma kwenye hizi aya tano mpaka hapa wala sofa yutika rabbuka fatarda sura tutaimalizia wiki ijayo insha Allah taala tumalize hii surat wadhuha naktafi bihadha alqadr